بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم inamsabih kumtakasa Mwenyezi Mungu kila kiliomo ndani ya mbingu na ardhi na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, yeye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, anahuisha na anafisha, na yeye ni mwenye uweza wa kila kitu. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho naye ndiye wa dhahir na wasiri naye ndiye mjuzi wa kila kitu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير يا ndiye اليزيوم بامبينغ na ardhi سيكو kisha akakaa vyema juu ya enzi anayajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda humo naye yu pamoja nanyi popote mlipo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona mnayoyatenda lahu mulku samawati wal ard wa ila allahi turja'u al umur ufalme wa mbingu na ardhi ni wake na mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Yuliju al-layla fin nahari wa yuliju an-nahara fil layl wa huwa alimun bi dhati sudur anaingiza usiku katika mchana na anaingiza mchana katika usiku na yeye ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير Muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na toeni katika alivyokufanyeni nyinyi kuwa ni waangalizi wake. Basi walioamini miongoni mwenu na wakatoa wana malipo makubwa. Wama lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin Namna nini hata hamumuamini Mwenyezi Mungu na hali mtume anakuiteni kumwamini Mola wenu mlezi naye amekwisha chukua ahadi yenu ikiwa nyinyi ni waumini. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم Yeye ndiye anemteremshia mja wake aya zinazobainisha wazi ili akutoeni gizani muingie kwenye nuru. Na hakika Mwenyezi Mungu kwenu ni mpole mwenye kurehemu. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Wallahu bima ta'maluna khabir. Namna nini hata hamtoi katika njia Mwenyezi Mungu na hali urithi wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu hawawi sawa miongoni mwenu wenye kutoa kabla ya ushindi na wakapigana vita hao wana daraja kubwa zaidi kuliko wale ambao waliotoa baadaye na wakapigana na wote hao Mwenyezi Mungu amewaahidi wema. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Hadid imeteremka Madina Sura hii imeanzia kwa kueleza kwamba wote walioko mbinguni na katika ardhi wamemsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kila kisichokuwa laiki naye. Kisha ikafuatiliza hayo kwa kuelekeana na kusabihi huko ufalme wa mbingu na ardhi na kuvizunguka vyote hivyo na kuviendesha. Kisha sura ikaamrisha imani ya Mwenyezi Mungu na kutoa katika njia yake na ikabainisha hitilafu za daraja za kutoa kwa mujibu wa kuhitalifiana haja ziliyopo na dharura zake. Kisha ikaeleza sura ya waumini siku ya kiyama inavyotangulia nuru yao mbele yao na pembezoni mwao na sura ya wanafiki wanavyowaomba waumini wawangojee ili nao wapate mwangaza kutokana na nuru yao na baina yao umesimamishwa ukuta wenye mlango ndani yake ipo rehma na nje yake upande wa mbele yake ni adhabu. Na sura ikaingia baada ya hayo kuwahimiza waumini wanyenyekee kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki aliyoiteremsha. Na inawaonyesha vyeo vya wanaosadiki wanaume na wanawake mbele ya Mola wao mlezi na mwisho wa makafiri wanaokadhibisha ni katika jahannam na inapiga mifano ya udhalili wa dunia na hizo starehe zake na ukubwa wa akhera na neema na adhabu ziliyoko huko. Na sura inataka watu wawanie kushindania maghfira kwa Mwenyezi Mungu na inazituza nafsi kwamba kila kinachomsibu mtu ikiwa kheri au shari kimeandikwa katika kitabu kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ili nyoyo zinyenyekee kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kisha ikasimulia habari za kuwatuma mitume na kuwafuatiliza mmoja baada ya mmoja wakipewa nguvu kwa hoja na vitabu na njia za nguvu na vitendo ili watu wasimamishe waadilifu. Kisha aya ikahitimisha kwa kuwaita waumini wa mche Mungu na ikawaahidi kuwa watapewa rehma maradufu na watafanyiwa hisani ya kufadhiliwa ambayo hapana mwenye kuiweza hata kidogo ila Mwenyezi Mungu. Kwani hakika fadhila zote zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu umpa amtakaye na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila ko Mwenyezi Mungu mtukufu anatakaswa na kila kiliomo katika mbingu na ardhi, tangu watu na wanyama na hata vitu visio na roho. Na yeye ndiye mwenye nguvu anayeendesha mambo yote kwa mujibu wa hikma yake. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, si wa mwinginewe. Yeye huyasarifu wapendavyo yote yaliyomo humo. Yeye ndiye mwenye kuhuisha na kufisha na kwa kila kitu yeye ndiye mwenye uweza uliotimia. Yeye alikuwapo kabla ya kila kitu na tabaki baada ya kutoweka kila kitu. Yeye ndiye aliyedhahiri, anaonekana katika kila kitu, kwani kila kitu ni ishara yake na yeye ndiye wa ndani ambaye hawezi kueleweka kwa macho na yeye ni mwenye kutimia ujuzi wake kwa kila kitu kilicho dhahiri na kilichofichikana. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na viliomo kati yao kwa siku sita. Kisha akakalia arshi, yani kiti chake cha enzi, akiangalia ufalme wake. Anajua kila kinachoghibu katika ardhi na kinachotoka humo na kila kinachoteremka kutoka mbinguni na kinachopanda kwendea huko. Na yeye ni mwenye kukujueni, anayajua vyema mambo yenu popote pale mlipo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona myatendayo, anayajua vilivyo wala kifichiki kitu kwake. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Na kwake yeye mtukufu ndiye mambo ya viumbe vyake yanarejeshwa na kwake ndiko kunakokushia mwisho wao. Yeye huziingiza saa za usiku katika mchana na huziingiza saa za mchana katika usiku. Kwa hivyo hupatikana hitilafu katika urefu wao. Na yeye ndiye mjuzi wa yanayohifadhiwa na vifua nayo yanadhamiriwa na nyoyo. Msadikini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mtoe katika sabili la njia ya Mwenyezi Mungu katika mali yaliyokujalieni Mwenyezi Mungu nyinyi kuwa ni waangalizi katika matumizi yake. Basi hao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake miongoni mwenu na wakatoa katika alivyowapa uangalizi juu yake watapata kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hayo malipo makubwa. Na kwa nini hamumwamini Mwenyezi Mungu na hali mtume anakutakeni mumwamini Mola wenu mlezi na anakuhimizeni kwa hayo? na Mwenyezi Mungu kashachukua agano lenu la imani kabla yake. Kama kweli mnaitaka imani basi hoja zake zimekwisha thibiti. Yeye ndiye anayemteremshia mtume wake aya za Qur'ani zilizo wazi ili akutoweni kwenye upotovu mwende kwenye uongofu. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa upole kwenu, mkonjofu wa rehema. Na limekupateni nini hata mtoi kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu katika mali yenu? na hali Mwenyezi Mungu ndiye wa kurithi mbingu na ardhi. Yeye atarithi kila kiliomo humo, wala atabaki yote mwenye chochote humo. Hawawi sawa kwa cheo na malipo kati yenu, mwenye kutoa kabla ya kutekwa Maka na akapigana vita, na Uislamu unahitaji wa kuunga mkono na kutilia nguvu. Hao waliotoa na wakapigana kabla ya ushindi wana cheo cha juu zaidi kuliko waliotoa habari ya ushindi, yaani kutekwa maka na wakapigana. Na makundi yote mawili hayo Mwenyezi Mungu ameahidi kuwapa malipo mema juu ya kutanifiana vyao vyao. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote miatendayo. Kwa hivyo atamlipa kila mmoja kwa anavyostahili.